פרק ג' ויקום אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן המה קידשוהו ויעמידו דלתותיו ועד מגדל המאה קידשוהו עד מגדל חננאל ועל ידו בנו אנשי ירחו ועל ידו בנה זכור בן אמרי ואת שער הדגים בנו בני השנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה, בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה, בן משזבאל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה. ועל ידם החזיקו התקועים, דיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח, ומשולם בן בסודיה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה, לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חר היה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן ארקחים, ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. ועל ידם החזיק רפיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים. ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף, ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה בן חרים, והשוב בן פחת מואב, ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים, הוא ובנותיו. את שער הגיא החזיק חנון ויושבי זנוח, המה בנוהו ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואלף אמה בחומה עד שער השפות. ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רחב, שר פלך בית הכרם. הוא יבננו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת שער העין החזיק שלון בין כל חוזה, שר פלך המצפה, הוא יבננו ויתללנו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואת חומת ברכת השלח לגן המלך, ועד המעלות היורדות מעיר דוד. אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בית צור, עד נגד קברי דוד, ועד הברכה העשויה ועד בית הגיבורים. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך כעילה לפלקו. אחריו החזיקו אחיהם בבי בן חנדד שר חצי פלך כעילה. ויחזק על ידו עזר בן ישוע, שר המצפה, מידה שנית, מנגד עלות הנשק המקצוע. אחריו החרה, החזיק ברוך בן זכאי, מידה שנית, מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול. אחריו החזיק מרמות בן אוריה, בן הקוץ, מידה שנית מפתח בית אל ישיב ועד תכלית בית אל ישיב. ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הכיכר. אחריו החזיק בנימין וחשוב נגד ביתם. אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו. אחריו החזיק בינוי בן חנדד מידה שנית, מבית עזריה עד המקצוע ועד הפינה. פלל בן עוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה. אחריו פדיה בן פרעוש, והנתינים היו יושבים בעופל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העופל. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו. אחריו החזיק צדוק בן אימר נגד ביתו, ואחריו החזיק שמעיה בן שחניה, שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה, וחנון בן צלף, השישי מידה שני. אחריו החזיק משולם בן ברכיה נגד נשקתו. אחריו החזיק מלכיה בן אצוריפי עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה. ובין עליית הפינה לשער הצאן החזיקו הצורפים והרוכלים. ויהי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה וייחר לו, וייכעס הרבה, וילעג על היהודים. ויאמר לפני אחיו וחיל שומרון, ויאמר. מה היהודים האמללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היכלו ביום? היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות? וטוביה העמוני אצלו, ויאמר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם, שמע אלוהינו, כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה, ואל תכס על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחה. כי הכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב לעם לעשות.